Slično je gorušično, koje čovjek uzevši baci u vrt svoj, i uzraste i posta drvo veliko, i ptice nebeske nastariše se na granama njegovi. Opet reče, sa čime ću uporediti carstvo Božije, slično je kvasu koji uze žena, i pokri ga u tri kopanje brašna dok ne uskise sve, i prolažaše po gradovima i selima učeći idući u Jerusalim, reče mu pak neko, Gospode, je li malo oni koji se spasavaju? A on im reče, borite se da uđete na uska vrata, jer vam kaže, mnogi će tražiti da uđu i neće moći. Kad ustane domaćin i zatvori vrata i počnete napolju stajati, i kucati u vrata govoreći Gospode, gospode, otvori nam i odgovarajući reći će vam ne poznajem vas otkuda ste. Tada ćete početi da govorite jedo smo pred tobom i pismo i po trgovima našim učio si. A on će reći kažem vam ne poznajem vas od kuda ste. Odstupite od mene svi koji činite nepravdu, ondje će biti plačeš krgu zuba, kad vidite Avrama, Isaka i Jakova i sve proroke u carstvu Božije, a sebe na polju istjerane. I doći će od istoka i zapada, i od sjevera i juga, i sješće za trpezu u carstvu Božije. Reče gospod judejima koji su mu došli, Zaista, zaista vam kažem, ko moju riječ sluša i vjeruje onome koji me je poslao, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem da dolazi čas i već je nastao kada će mrtvi čuti glas Sina Božjega i čuši ga oživjeće. Jer kao što otac ima život u sebi, tako da i sinu da ima život u sebi i da mu vlasti da sudi, jer je sin čovječiji. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega i izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe, kako čujem onako sudim i sud je moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, no volju braćo i sestre, časni oci, sestre monakinje, koja glasi ja sam put, istina i život. Niko nikada, od kad postoji svijeta i vijeka, nije rekao i nije mogao reći ni za sebe, ni za nekoga drugoga te riječi koji je gospod izgovorio za sebe samoga, otkrivši nam veliku i svetu istinu, istinu života, najdublju i najsavršeniju istinu o sebi samome, kao jedinorodnom Sinu Božjem i otkrivši sebe koji je rođen od Duha Svetoga i Presvete Djeve, radi nas i našega spasenja, otkrivši sebe ne samo kao vječnoga istinitoga Boga, Sina Božijega, nego i kao put kroz koga i preko koga se dolazi i otkriva sami Bog. I ne samo put, nego njime kao putem daruje se svakome stvorenju život. Upravo zato što je kroz njega postalo sve što je postalo. I to život u izobilju, ne prolazni život, koji danas jeste, a sutra nije, nego vječni i neprolazni život. Život koji jeste Bog i život koji se daruje se ukupnoj božanskoj tvorevini, a prije svega, iznad svega, stvorenjima koja su stvorena po liku i po podobiju Božje, po slici i prilici Božjoj što znači stvorenjima, a to smo mi ljudi, koji su stvoreni po liku Boga Oca, kao što kaže sveti apostol Pavle. Mi smo po liku njegovom stvoreni, a on je taj lik po kome smo stvoreni i koji nam otkriva i svoju tajnu i otkriva nam tajnu Boga Oca, ko vidi mene, vidi oca. I to su njegove riječi. Mi smo dakle po njemu stvoreni, po njegovome liku. I zato je on taj koji nam ne samo daruje život i život svijetu i koji proliva krv svoju za život svijeta, nego je on i put kojim se otkriva i daruje taj život. Život koji je vječan, zato je i istina. Ja sam put, istina i život. To je gospod. On je put, istina i život. Put kojim je on hodio, otkrivši sebe, naziva se u svetim spisima, naziva se put gospodnji, njegov put. Po svome biću on je put, ali po načinu svoga života on je put. Zato je i njegov put, put gospodnji i put gospodnje je onaj kojim su prizvani da hode oni koji su njegovi. A poznat nam je njegov put i njegov život opisan od svetih bogonosnih evanđelista. Njegov put koji ovdje na zemlji završava sa raspećem, sa Golgotom. Sa Golgotom koja dobija svoju punoću u njegovom vaskrsenju i uz njegovom vaznesenju. Dakle, put gospodnji je taj put, put nošenja njegovoga časnoga krsta, put hođenja za njim. A to hođenje ono zahtijeva veliki trud i veliki podvij i vrlinu. Jer je to put kao put gospodnji koji ide na Golgotu ide i koji se penje na Golgotu, a oni koji su Hristovi i oni su prizvani da tim i takvim putem hode taj put koji se zove put gospodnji, on se naziva i put istine. I naziva se i put pravde u svetim spisima Novoga Zavjeta. Put gospodnji, put istine i put pravde. To je njegov put koji se otkriva u tajni njegovog raspeća, tajni njegovog krsta, njegovog vaskresenja i njegovog vazgesenja, put na koji smo mi prizvani i koji se upisuje u naše biće, u naš um i srce i dušu i tijelo, tajnom Hrist, Hristovog krštenja, krštenja u ime gospodnje, krštenja u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Taj put gospodnje put, oni koji su bili Hristovi kroz vjekove od apostola do naših vremena, to je bio i put svetih mučenika koje danas proslavljamo, Tirsa, Levkija, Filimona, Apolonija i drugih koji su za Hrista postradali u drevna vremena i koji su radosno ponijeli krst Hristov i hodili njime kao putem, istinom i životom. Juče sam bio u Hercegovini i prvi put sam imao priliku da posjetim ono mjesto koje se zove Prebilovci i vidio tu putokaz prema drugom mjestu koje se zovu Klepci. To je jedno od mjesta koje je sakriveno od ljudskih očiju i tek je poznato, postalo poznato 90. godina, 91. godine, kada je blaženog spomena patrijarh Pavle zajedno sa drugim episkopima i sveštenstvom i desetinama hiljada vjernika pohranio mošti nevino poklanih u, drog, u toku drugog svjetskog rata 1941. i 2. godine i bačenih po jamama šumanci i druga, druge jame i provalije gdje su oni bili pobacani i gdje su bili sakriveni, ali je mučenička krv vapila k nebu. I tek 90. godina bilo je dozvoljeno da se oni izvade iz tih jama i da se pohrane u crkvici koja je u njihovu čast bila podignuta na tome mjestu. Veliki strašni zločin koji je izvršen ne samo na tom prostoru Hercegovine, nego i mnogo šire, koliko je onih koji su poklani od Jadovna do Jasenovca i drugih mjesta koji su poklani, po mnogima čak ta cifra ide i do milion ljudi ali sigurno je da je do 700.000 ljudi, žena i djece pobijeno u drugom svjetskom ratu od bezbožnih, bezbožnika onoga vremena, ustaša i nacista. A među njima upravo su bili ti koji su tu bili poklani. Jedan od najpoznatijih koji je nastradao iz toga mjesta, iz toga sela Klepaca, bio onaj sveti Vukašin iz Klepaca koji je zaklan u Jasenovcu i o kome je ostao zapis, potresni zapis dok je trajalo klanje njegovo zapis koji je zapisan po riječima samoga zločinca zvanoga Žile samoga zločinca koji mu je sjekao juši i nos i ruke mu sjekao tražeći da viče živio Ante Pavelić. <clears throat> On je čutao i izgovorio riječi koje će se pamtiti do kraja svijeta i vijeka. Dijete, samo ti radi svoj posao. I ovaj izbezumlje sasekao ga je na komade, ali mu je klonila ruka. Hiljadu i više ih je već bio zaklao i više nije mogao posle toga i maltene je i poremetio umom, a to je ispričao ljekaru koji je također bio zatvorenik u Jasenovcu. I to je ostalo zapisano svjedočanstvo o tom seljaku u Vukašinu iz Klepaca, jednog od tih ubijenih i poklanih na tom prostoru. Ti klepci su uništeni, sad više nema praktično žive duše od pravoslavnih na tom mjestu, drugi su se tamo doselili, a zločin koji je tu izvršen i nasilje u toku drugog svjetskog rata, on se ne samo ponovio 90. godina, nego je postao još strašniji, još zločinačkiji. Tako da došavši juče na to mjesto na kome je bila podignuta ta crkvica koja je minirana, zajedno sa hiljadama ljudskih kostiju koje su rasijane od bombi i dinamita koji je podmetnut. Na tom mjestu se sad ponovo gradi crkva koju projektuje onaj naš divni i bogonadahnuti arhitekta Peđa Ristić koji je podigao projektovao hram u Podgorici Vaskresenja Hristovog, koji je projektovao i hram svetog Jovana Vladimira u Baru i ovaj hram uradio je i projekt ovoga nadahnut hramom Hristovog vaskrsenja iz Jerusalimu. Majstori su juče bili, grade ga, hvala gospodu, na jedan izuzetan način taj hram. A od onih preko hiljadu žena i djece koji su tu bili poklani i njihove mošti izvađenja, kao što rekao 90. godina, ostalo je samo 187 kopčega u kojima su oni bili pokranjeni, ostalo je samo još 7-8 kopčega što su uspjeli da nađu u tim ruševinama toga hrama, na tom mjestu koje je ne samo uništeno, srušeno, oskrnavljeno, razoreno, nego je poslije toga i pretvoreno u deponiju okolnih mjesta. Žubre su donosili na to mjesto i trebalo je danima da se makne to đubre da bi onda mogli da se i te ruševine da se sklone i da bi sad na tom istom mjestu bio podizan taj hram. I juče potresen tim saznanjem, čuo sam za njega, ali drugo je da čujete ali drugo je pita da vidite svojim očima i da se nađete na tom mjestu. Užasnuo sam se mjerom ljudske mržnje. Mržnje koja prevazilazi ljudsku pamet. Čak i to što se dogodilo 41. nekako može čovjek razumski da nekako smjesti, ali to što je urađeno naknadno, poslije 50 nekoliko godina da se ponovo izvrši tako, takav zločin, nezapamćen zločin. U istoriji roda ljudskog, uvjeren sam da nema zločina ravnoga tome zločinu, u istoriji roda ljudskog, u istoriji Europe. To je nešto što prevazilazi ljudsku pamet. Ta mržnja i taj otrov te mržnje, demonske, satanske mržnje, to više to prevazilazi i ljudsku, granice ljudske mržnje. To samo demonska, satanska sila može nadahnuti ljude da tako opako mrze svoju braću. Jednom da ih ubiju, drugi put da ih ubiju i treći put da pretvore u deponiju to sve to najsvetije mjesto u Europi. I pamtit će se, duboko sam uvjeren, i radnjom toga hrama, to će mjesto postojati sve značajnije i značajnije svetilište, ne samo u Ercegovini i u našem narodu i u našoj crkvi, nego širom Europe i uvjeren sam širom svijeta. A već se to nekim čudnim božjim putevima i priprema, jer je tu pored toga nedaleko oko 20 km ono mjesto Međugorje, koje je danas također postalo poznato širom svijeta, po javljanju navodnom, istinitom, to Bog znade i e, vrijeme će to i da pokaže e, presvete bogorodice koja se javila nekoj djeci tu na nekom brdašcu, pored koga također postoji jedna jama koja ni do danas nije otvorena oni koji su poklani u toku drugoga svjetskog rata, i ono što je od svega tu najzanimljivije je najznamenitije da Bogorodica koja se javlja, da ona poziva na pokajanje, neprekidno poziva na pokajanje onima koji, kojima se ona javlja. I ono što je utješno u svemu tome što su mi ispričali, okolni seljaci, to je da su pobožne Hrvatice, katolkinje, dolazile, pa i poslije miniranja toga mjesta, dolazile su na to mjesto, ostavljajući krunice, ono što imaju vraća katolici, one krunice koje nose, ostavljajući tu na tu svetinju i dolazeći da se mole na to mjesto. Jedina utjeka i jedina nada za potomke ti zločinaca, jeste taj čin ti pobožni duša koje tu dolaze i koje osjećaju sav užas svega toga i očevidno traže od Boga oproštaj za one svoje srodnike koji su napravili takav zločin. A moguće, razmišljam, da i presveta Bogorodica nije drugačije mogla nego tim putem i sad je to poslao to naročito iz Latinske Amerike, desetine hiljada ljudi neprekidno dolaze na to mjesto koje daj Bože da postane mjesto istinskog i pravog pokajanja. Pokajanja koji je jedini lijek za svaki grijeh ljudski. Zato nas i crkva priziva u oči velikih praznika, Vaskesa, pa evo i Božića, da postom i molitom i pokajanjem, da očistimo sebe od svakoga grijeha, da bi onda mogli zaista da poznamo Boga i da hodimo tim putem gospodnjim. I daj Bože da to mučeničko mjesto, jedno od najmučeničkih mjesta u, u Europi, da i ono podstakne ta mučenička nevina krv tu prolivena, da postakne sve one koji žive tu okolo i preko tog javljanja o kome se govori, da postakne na pokajanje, jer duboko sam uvjeren, narod u kome je izvršen takav zločin, taj narod nema budućnosti, nema sreće i sve što radi bit će mu prokleto ako, ako ga se ne dotakne svetinja pokajanja za taj i takav nezapamćen u istoriji roda ljudskoga zločina. Samo pokajanje je ono koje, koje može da, da, da iscijeli, da povrati pamet i razum. To je svuda u ljudskom životu, a naročito na takvim mjestima gdje su izvršeni takvi zločini. Jer ako danas proslavljamo Tirsa, leptija Filimona, Apolonija, mučenike, ništa nijesu oni veći mučenici i stradalnici od onih mučenika o kojima govorimo na tom mjestu u Prebilovcima, na tom mjestu osvećenom mučeničkom krvlju i stradanjem. Podjednako su mučenici za Božiju pravdu, istinu, tamo postradali, kao i ovi koji su upisani u sveti kalendar od velikih mučenika Georgija i Dimitrija i redom Prokopija, Teodora Tirona i drugih mnogih svetih do Tirsija, Levkija, Filimona, Apolonija, Kalinika, koje danas proslavljamo. Neka bi gospod pokajanjem očistio i naše duše i naša srca, a i duše i srca svih ljudi i svih zemaljskih naroda, da bi mogli svi zajedno, koliko nas ima, da krenemo tim putem gospodnjim, putem istine, putem pravde Božje, molitvama svetih koje danas proslavljamo, molitvama i svetih pribilovačkih i drugih mučenika i novomučenika u vjekove vjekova. Amin.